ira izotz mil eskerra. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehen dakaritzako partaidea den eh, bainat gaztelumendik gurekin ongietorri goizberri saio untarat, egunon? Egunon zuei era. Hala, bost urte iragan dira azken txapelketatik, pandemiak beste arlotan bezala kalteak egin ditu, ba, hankaz gora eh, ezarri duela bertsu mundua erranduzue, joan den astean txapelketa hau aurkeztu du eh, duzuelarik, zertaz aiztizte xuxen? Zer trabatu du? Bai, bueno, simpleki, e, eh, bertso mundua azkenean plazan bizi den mundu bat da, e, eh, gizarremanetatik bizi den mundu bat, eta justu hori izan da pandemia garaian, eta pandemia garaiko ba, neurriek eta erabakiek ukatu digutena. Beraz, ba, bertsoak bere oinarrizko duen plazako bizitza hori izan da ukatu zaiguna, Eta emaitzetan ere ba, ikusten da, e, basaio kopurua izugarri gutxitu zela, e, 2008an hasita, Baina tira, e, joan zen udazkenean hasi ziren, e, txapelketak berriz, e, poliki-poliki plazak ere etorri dira, aurtengo udan, bueno, datu hola zehatzik ez daukago oraindi baina badirudi plazan ere ba gorakada handia izan dela eta pixkat piztualdi garai horretan e, heldu dela txapelketa eta garai horri lagundu nahiko liokela. Txapelketan nagusiak xuxen Ogoita aziko daukuzu, zer ekartzen du bertsolaritzari? Bueno, txapelketa nagusia da, e, segura asko Euskal Herri mailean eta bertxo munduan, ba, denok partekatzen dugun e, ba, bueno, momentu bat, e, herri aldetako txapelketak ere egiten dira, herri zerri ere saioak egiten dira, eta hori dira gure lanaren oinarri, baina bertxo osorik ikusgarri egiten duen momentua, bat txapelketa izaten da, eta alde hortatik, ba, astinaldi bat izaten da, ikusgarritasuna handi ematen dio, ba, egunero egiten den lan, ba, txiki handi horri, eta bertso munduaren zat, biltzeko eta, eta bueno, bizipen positiboak eukitzeko aitzaki bada, bertsolari ontzat, ba, gure buruak estutzeko beste aitzakia bat ere bai, eta esan dedeke, bue, datozen ba, lau urtetarako edo urrengo ziklorako behintzat, ba, bueno, arnasaldi bat dela bertso munduaren zat, eta eta bueno, ba, guri behintzat auspo handia ematen digula. Mm, alta bertsolari guztiak ez dira txapelketan parte hartzeko on edo egokiak edo ez dakit nola egan behar den? Ez nuke ala esango, eh, kontua da, txapelketan nagusian, e, bueno, eh, Euskal Herrian bertsolari asko gaude, e, bakoitza bere esparruan aritzen denak, eta, eta bueno, esparru bakoitzak du garrantzia, gertatzen dena da, e, ba, bueno, ez dakit eh, guztira berrun bat bertsuari garen, denak batera txapelketa berean sartuko bagina, ba, ba bueno, urte osoa beharko nuke txapelketa bukatzeko, beraz, herrialdetako txapelketetan egiten da alako galbae bat, eh, herrialdetako txapelketetatik zerkatzen dira bertsolariak txapelketa nagusira, eta herrialdetako txapelketek emandako bertsolari ba, bueno, taldea da, e, txapelketa nagusian ariko dena. Horrek ez du esan nahi, e, oie bakarri direni bertsolari, hmm. ez da bertsolari on guztiak e, oiek direnik ere, ba, hortik arago ere bertsolari on asko daudelako, bai esarkatu ez direnak eta baita ja txapelketan aritzen ez direnak edo oraindik e, ba, bueno, adinaren gatik izena eman ez dutenak ere, Eta, mm. bueno, plazan, txapelketatik kanpo ere, badago hoiek ikusteko aukera udazkenan bertan ere. Aldaketak badira aurten eta lehenik hiztegitik zizte kartzela hitzuri kambiatzen duzue. Bai, bueno, aspalditik buruan generabilen ideia bat zen, ba, bueno, kartzela aski kontzeptu gogorra dela, e, gordina dela, e, eta, bueno, e, txapelketa txapelketako entzat bestela ere momentu zaila izaten da kartzelakoa, ba bueno, e, eh, bertsoariak binaka aritzen, eta kartzelako une hortan, ba, banaka aritzea egokitzen zegulako, e, eh, holtzatik eh, urruntzen garelako, Eta bueno, bizipen hori pixka goxatzeko asmoz, ba, bueno, izenetik bertatik astea pentsatu genuen, eta ganbara da hautatu dugun hitza, ganbara ba, bueno, leku goxio bada, pixkat e, norbere baitara biltzeko leku bat, pentsatzeko eta sortzeko leku bat, eta bueno, e, kartzela baino ba, konotazio positiboa izango dituelakoan gaude. Ez dakit beste aldaketa berizirik baitez padakorik eh, baden aurten? Bueno, aldaketak, e, antolakuntzari daukionez, aldaketa nagusia izango da segurasko, e, finala ba, bueno, barakaldotik iruñara pasako dela aurten, e, lehenengo aldiz. Eta bueno, horrek e, eh, segurazko ba, eh, finalaren izaera berare asko aldatuko du. E, ba, bueno, Iruñan ere eta inguru hartan azken urtetan lan handia egin da bertxe eskolak sortzen eta eta bueno, gaur egun Manafarroko txapeldun dena ere ba, Iruñakoa bertakoa da. Eta beraz lan horri egindako aitortza bat eta aldi berean ba, lan hortan jarraitzeko akullu bat ere izaneko luke ba, bueno, finala Iruñan e, jokatzeak. Eta gero hortik aurrera, ba, bueno, aldaketak e, antolakuntzatik aurre ikusten zailagoa direna, baina, bueno, bertsoari bakoitzaren esku egoten direna, ba, bueno, gaitegia beti juten da fintzen, bertsoaria beti juten dira lanketa berriak egiten, eta, bueno, hori ez dago segurasko e, eh, bertsoa elkartearen esku, e, hor bakoitzak egiten duen lana dago, bai, banakata bai taldean, baina, bueno, eh, hortik ere, pentsatzen dugu izango direla berrikuntzak. Eta bertsolariek egin beharreko lanak betikoak izain dira? Bai, gutxi asko horreztu galdaketa laketa ondirik egin. Eta epaile eta gai emaile taldeak ere nola osatzen dira olakotan? Bueno, e, herrialdetako txapelketetatik e, etortzen da normalean gai jartzaile eta epaile taldea. E, herrialdetan e, lan handia eginda azkeneko urtetan, arrobi lan handia eginda. E, jala badia txapelketa batzuk, e, ba bueno, e, bai e, Ipar Euskal Herritik, bai Nafarroatik, bai Arabatik, bai Bizkaitik eta bai e, Gipuzkoatik denetatik e, epaile eta gai jartzaileak e, taldeko kide direnak. Eta, bueno, egiten dena da, herrialdetako txapelketetan ba, taldeak osatzen dira, e, adibidez gai jartzaile taldean, e, taldeko kide diren guztiek ez dituzte gaiak jartzen, ba, bueno, e, bilan direlako bat izaten da gaiak pentsatzea, hori taldean egiten da, eta beste bat izaten da saioak aurkeztearena, eta beraz, ba, bueno, ba, ba batzutan gertatzen da, taldeko kide bat sartu berria dela, oraindik e, aurkezterako pauso ez eman, baino mm. gaiak eh, proposatzen dituena, eta gero, ba, handik urte batzutara, bera hasiko da herrialdeko txapelketan, eta gero, ba, bueno, txapelketan nagusian ere bai. Hori da, bai, gai jartza taldean egiten dena, eta baita epaile taldean ere, eta, bueno, hoixe da ikusiko duguna. Mm. Bada beste gauza batera pixka bat kuriosa eta nahiko nuke jakin nola e, osatzen duzuen hori lugalde bakotxeko ordezkaritza ez da batere berdina ipagaldetik hiru arabatik biga e, kuota hori nola egiten da? Bueno, kuota hori eh, elkartean hartutako erabaki bat izaten da, zuzendaritzatik pasatzen dena, eta saiatzen gera herrialde e, bakoitzeko errealitateari e, erantzuten irizpide bakar bat ez dago irizpide ezberdina dira, ba izan daiteke herrialde bakoitzean da, e, dagoen bertsoari kopurua. E, izan daiteke baita ere, ba txapleketa nagusian zehar e, bueno, herrialde hortako bertsoariak izan dituzten emaitzak, e, herrialde hortan bestela ere ikusten den egiteko aukera edo bertsoeskoletan dagoen mugimendua, bueno, holako gauza desente hartzen dira kontuan eta irizpide horiek ez dira finkoak izaten, alegia eh, aurten ordezkaritza bat dauka herrialde bakoitzak, baina litekena ba hemendik la urtera ordezkaritza hortan or dantza batzuk gertatzea, ba bueno, herrialdetan ere bilakaera bat gertatzen ari delako. Aurpegi berriak ikusiko ditugu, beste aurpegi batzure desagertzen dira. Txapelketa ari dea kanbiatzen egan nahi dut. bertsulariek lehen bezen bat eh, irauten dute txapelketan hausian? bueno, hor, e, bertso haitzan, eh, beste gauza askotan bezala, gerota lanketa ba, handiagoa eskatzen du txapelketan aritzeak, e, eh, intensia handiko garai bat izaten da, eta noski adinean bakora joan ala gerota eta zailago izaten da, e, ba, bueno, bizitzan bakoitza dauzkagun testu inguruen gatik, e, ba, bueno, a, lanketa horiek egin alizateko bat denbora bat hartzea orduan, litekena da e, alde batetik e, bertsolariak gero goizago ustea txapelketa, eta alderantziz ere bai. E, bueno, txapelketako bat azbesteko adinak ikusita ikusten duguna da, e, ba, bueno, gero eta zailagoa dela, ba, hemen zortzio goi urterekin e, txapelketa nagusi batera iristea, ba, mm. azkenean, ba, jende asko dagolako urte desente dara matzana lanketa sendo bat egiten, eta ba, bueno, jende horren aurretik geratzea, ba, zaila delako. Orduan bai ikusten dugu adinaldetik e, estutu egin dela pixkat e, txapelketa, baina bueno, aldi berean gero eta ahots ezberdinagoak daudela, e, herrialdeetan ere ikusten dugu geografikoki gero eta zabalduago dagola bertsolaritza, eta bueno, alde hortatik e, txapelketan anistazun hori islatuko da. Hmm. Getxon abietzen da, beraz, gomendio batzu emaiteko, bainat e, gaztelumendi bururatzeko sola saldi hau? Bueno, e, gomendioa betikoak, e, aldela goizkoateko saiotara, e, aldela garraio publikoa erabiltzeko, E, eta, bueno, hortik aurrera, ba, gozatzeko, e, bertsolarien lana respetatzeko, e, eh, baloratzeko, eta batez ere gozatzeko, eta, eta bueno, e, izango da jendea bertxozale eztena edo bertsolaritza burrutia bizi duena, bueno, txapelketa itzaki bat izan daiteke, ba, urrun ikusi izan den mundu hortara hurbiltzeko, ba, bueno, beti ere txapelketa badulako olako txinparta bat edo olako morbo puntu bat ere sortzen duelako, beraz, oixe, ba, ba, bertsoaitzak gertuti bizi dugunok goza ezagula eta urrunagoti bizi dutenak ere anima daitezela bueno, pixka jarraitzera. Baina gaztelumendi, esker mila parte harturik eh, gure goiz berri saioan Ipargaldeko euskal irratietan. Eskerrik asko